من خاند بو نوکهش دناجح بم یعنی شکست شما ما به شریکه ایش فایده ببومه و هم از دولمند ببومه یان هکه مروفی نکر بید بجید ونیا از نچو ما فلان جی لو اسوم ما و سر فلان خسارتیه و سر کم پاره و سر فی فقیریه و طبعا و پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهی ما لهات کردن برچه نهی ما لهات کردن چونکی و مروی راضی نیه قدره و خود دانای و ما واجبه ما همو گاوه بسلمان و ایماندار واجبه و هم نبینه ایماندار درست و ایمان بین خدا ایمان این لاتی به ایمان چی بینین؟ ایمان پرکنش بينين بینن یه ایمان که ایمان قدر که او چطه رب العالمینی و او قانون و یاسا رب العالمینی بو همو مخلوقه کی که وی و مخلوقاتنا شلتوا پیره ود بد و جیانوا پیره ود بد همو یه دی و سیستم ریوت چن او که دانای او رب العالمینی دانای دیوه ما ایمان پیه بید خیره و شره حلوه و مره چه خیر و باشی بید چه مصیبت و نخوشی بید چه او چش بید او بدل مروی خوش و شرین چه طال بید و نخوش بید امام ایمان به هبید که همو او او قدر او رب العالمین دانه و هر که دوی تسر مروی چه بو مروی بید چه بو جه مروی بید او جه مروفته ده هی چه باشی بید چه خرابی بید تیوی هم بزنین او چیه او همو قدر رب العالمینیه و کی او دانای؟ یعنی ایکی که حکیمه که خبیره علیمه چشته که به حکمت نیه که رب العالمین هر هنا دانت إلا خیر و باشیات دهی بل هند رب العالمین وقته ای که منو وید هر کسی که تبید چند نیزی که باب تبید دوكا تبید کوره تبید کچا تبید جنا تبید هر ای که نیزی که رب العالمین اوه قدر رب يا جب چه سبب مر سیاره بی قلب بو آگر بر بوی اولهات سلطان یان هر ریکه که دیده بید گلک دست ایکی چو در بویی کفت هر ریکه که ایکی دیه بید هر سبب که دیه بید وقتی اف مروفت مرید رب العالمین حکیم خبیر گلک گلک پترتا دل یبوی که مریه بهی اما مصلحت وی مریه و وی کسی یاد هنده دا بی کچه بید کو بمرید و هنده مصلحت و باشی و حکمت بو وی مروفه اوه که بمرید و بوتش بو منیش حکمت و مصلحت و یاد هنده دا که اف مروفه چه بید؟ که اف مروفه بمرید بله در مروفه دا عاجز بید چاوا در رو نکله نخاره اما تیو مروفه رازی بید مروفه ایماندار هر که هود بینید وقتی حالت که هو بسر مروفیتید مروف بجید و نیا او قدر رب العالمین مادم رب العالمین بو من اوله گرتیه از ما باشی بو دهی و بو مریه منیش چونکی چه دانیه هکه فایده و باشی تیده هبود ما نواوی ده رب العالمین ده شرکت ده هیلید اما رب العالمین چهتر منو تاو و همو مخلوقه که زانید رب العالمین حکیمه خبیره وقتی هیل او بری هیلوی باشی او یاد دویش رب العالمین مادم او بمن لیگر هاتی بی از پیچه بم پیرازی بم اف لیگرت نه کی بوم لیگرتی؟ که اف کسی مروی بمرید رب العالمینی بوم لیگرتی و او پیرازیه تی ویایش پیرازی بم. چونکی او یه جیان ما همو او ریفت باد و او رب العالمین همو چشته که فایده بوم روی تی دهی گهین ده مروی چشته که زهان و خرابی تی دهی مروی دید کرد تی وی واجب اصر ما همیشه پیرازی بین. به هنده آیتون السلام بر هنده پیشتی هم بین ونیا مرو نیل به مسئله بگرید ونیا بجیان رب خود ما یشتو زیبو متبو افکسه من مراد اره والله وقت وی نبو یشتو ما بو که بمينيت کسی بمینید ما بود دنیای دا اما توی نرازید وی کاری اوه که کری رب العالمینی وی اوه کیماتی و خلال کفتت کری دا کفت ناف توحید مروی دا کفت ناف توحید مروی دا اما ما ایمان دارتی و امت رازی بین واشتنه چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم من راضی فله الرضا این یعنی راضی بید و قدره و مصیبتان را به خودتی نید فله الرضا رب العالمیش دیل راضی بید و من سخت فله سختو اولی نرازیش بید و رخنه لی بگرید و دلوی پی نخوش بید و پیر نرازی بید که رب العالمین اف مصیبت و اف نخوش یاده فله سختو رب العالمیش نرازیه و پشتینگی اف مروفه دی همو گاوه چی کت همو گاوه دی گلیل دل خوکت و نفس خوکت و گله دل الله هک من هو نو که هون تا ما فلان جی نو که هفه بسر من نتاد هکه من خود تعیین نکر بول فلان جای نو دا چما فلان جای ده تعیبم هیوه سه ملیون ده بالگرم هکه از نچو مدگل فلان کسی ده نو دا چمد گل فلان کسی ده تعیین بمونیه ده ما کل فیل کن قطعا عدی ده من هبید دا من هنده پاره هبن ده من سیاره خو هبید ده من نزاچه هبید ده من نزاچه هبید منو جیان خو همه ده فهنده ببد هکه من هو کر بود دا افه بسر من هده هکه من هو نکر بود افه بسر من نداد بز ده ببید بس دي و ببيت بو چونك توي چه، توی توي رازيني بوي قدره و رب العالمين دناي بوته و توي و ري و برني او خوده بوته گرتي توي رازيني ده هر الفين رازي بيني دابي و هم ده نراز بينا رب العالمين دس خو ايني و دس سر خو ايني اخاره و هم ده همو گوه دلته نخوش خوش و ده سر و دل نخوشي حتی چلته حتی سر و دل نخوشی جلتل تا دادوت مری بوچن اللي توي نرازيل وی قدری أوا خده بوتا دانای اوه ما جا افی لوی. یعنی چی گفت مروف نرازی بول وی قدری او خود دانایی و ریوه برنی او رب العالمین بو مروفی جیانا مروفی ریوه بتو مروفی همو گفت گلیت مروفی نه و همو گفت لوو لوو مروفی اوه هنگی ونیا مروف ها سر وی نرازی بید و نرازی بین رب العالمینش ده انتا سر خو و ده سر خدا انتخاره و دب سر و خما و سر و نخوشیانه مرید اما حکم رو راضی بید الوا وی قدره او رب العالمینی بمروی دانایی ومروی ونیا هر مصیبت که بمروی هات هر نخوشی که بمروی هات هر شتک دست مروی و نهات یعنی هر شتک بمروی هات مروی گوتی اوا خودی بمنه نویسی و از راضی ما، مادم رب العالمین بمن اولی گرتی او همه خیر و باشی بمروی هاتی ده اوه هنگ رب العالمینش ونیا دل فراکی دادتا و دل خوشی که دادتا و دل ترازیش بید یا همه ماستره من رضي فله الرضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه طبعا مش هر كسا كي مصيبتك سري إلا أفا كي أبو إنويسي وكي أبو إنوي رب العالمين وإذن أخده أبواتي ومن يؤمن بالله أو كسا في مصيبته برازي بيت وبيشت مادم خده من إنوي وإذن أخده وخده من ليقتيه أي شيء برازي ما من بخوشه مادام خدا بوم اولی گتیم منش ایش یه پیرازی ما و اوه خیر و برکت و باشی بوم یاد و مصیبته و و باشی ده و نخوشی ده هی ما با یه یهدی قلبه خودش ده دلوی مروی چرا کرد ده برفره کرد ده خوش کرد ده دلوی مروی تجی رازی بین کرد تجی قناعت کرد افدلنا ونیا رجا قیامت وقت چنف لله رب العالمینی که دلک فایده خدا نخود داد یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أفاد تشيا بدلك باكج الشركة باكج نرازبين القدر رب العالمين تشيا برنبال رب العالمين دل تهنجي تشيل تاكت لفايدة مروفي دات جه هكا مروف خدا نخو في دلي بو وخدا نخو في رازبين بو أفا هنجي مروفي عقيدة مروفي دا درس بي توحيد مروفي دا كامل بيت أما مروفي هر تشتكي بو مروفي هات تويلي نرازي بوي وهمو قابتا خو في هنده ومجيد كت والله هكا من هو كربوا نكاهو المنات هتا هكا من هنا كربوا و نكاهل من هيدا هذا پیامبر صلی الله عليه وسلم نهي نهی الماتی بو چون که اول ونیا درکه که مازن یه وسوسه شیطان یه تل رب العالمين ده يسرخو وفي دركه خو و دي درکه چنیه قط نه تا ده خسر إلا بچنا بيت إلا يان توبك راس کن و توبه حق تو بکی یانیش ابمرنه هنا خلاص اف دركه ده خسناوی فينيا هکه چی گفت که هکهی و لو وکر و الخو چو جرف که چه نهایت نهایت دوی خسته همو جیانا خو دید بن وهنده دا به سری ولا بها كم هو كرب ده هکه هكا اسناتشو ما فلان که وكاب بسر من هکه هكا اسناتشو ما فلانی فلان کسی نو که بسر من هذا هکه من هو كنا كرب ده المنيت هر دفه و بی، هر بی. هندبه بي وچونكي اول دركه که كي بمن ريبت كتبه شیطان ابو مرویفت کتبه و چی گفت منیا شیطانش اوی درکی ده مرویفت کتبه ده محاوله کن مرویفت درکی ندخت و حتی کنگی حتی مرن بو مرویفت ونیا مرویف سر وینده مر تو سر وینده مری تو ده مری ونیا و ایمان و توحیداتا چیه تجي كيماتي وتجي نقصي أتلهي وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا هما رب العالمين <clears throat> ادناف قرآن دا بحثی منافقات و شرع ها بحثی شرع که كوقت شرع أحدية هاتية کردن پیغمبر صلى الله سلم و مسلمان چون شری و چونه جیاده عبدالله بن أبي بن سلول فلوثک سیک یکا جيشي همو خو اینا با اینا برف کره برف مدینه اشتو بری شرع دست بيت دست بكرن بری شر دست بکرند سيكيا که جایش بسرمان آخر برف و والقال خبر جاء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس منافق جا جاءوا منافق الديش أبد گل هاتین همو چونه جاء چه بودی؟ طبعا وقت شر و جهاد دست بکری شر خوده و او امری و پیغمبری هاتیه کرن اللہ الله و سلم که پیغمبری صلى الله عليه وسلم پش بسرمانا سر چیای جماعت اقدانا نویره و گوته هم دلی بن جیخو برنادن هم سر کوین یا هم خسار ببین وقتی وا دیتی مسلمان جار دست پیکا شوی و دست پیکا و شوی احده سر کفتن امی شاد نخواره الجید خو مازنه و گوته بیروا اینانه و گوته نصیحت پیغمبری سعاسم و امر پیغمبری گوته پیغمبری امر ما که ام نچی نخواره و جید خو برندین و گوته هنده مادم پیغمبری سعاسم یه گوته بر هنده گوتما هندی مشرک نیا او شری دابنو یان او سر کفن مس مادم مشرک روینو چونو و مسلمان سر کفتن نیا تازه ونیا ما امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم جیبه جی کرد اینا چون اخواره وقتی جیبه جی امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم نات یا جیبه جی کرن ونیا رب العالمین چی کرن مسلمان ونیا حس کرد رب العالمین حس کرد مسلمان ونیا درسک و بیتنی شدان که بأمرية پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايك الجناح مازنة ايك الكبائرة وسبب فتنة وخرابي بمروي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طبعا من القرآن هذا بجد لا بترسن أو مخالفة أمر پیغمبر بكان صلى الله عليه وسلم يا فتنة ده بوهي دوا دين والادت ده تيجي شرك وبدعة وخرابي بن يعني ده عذابك نخوش بهتو وأزيتك نخوش ده بوهيتو ایک الوانه ده بوید جوانش وقتی به امری و پیغمبری کلی الله علیه وسلم هر هرچند از صحابت پیغمبریش بنو قدرترین کس بون پشتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم بس دابزانین مخالفه امر پیغمبری همون گاوه سبب بو چه؟ سبب و نخوشی و عذاب و مروی بید و سبب و فتنه بو مروی بید اینا رب العالمین او هنگی به عذاب دان و مشرکاتن جارکادی هجومک اینا و بسلمان و بشترا بسرمان گلک گلک البسرمانه چله هاتن شهید بنو بریندار بنو هاتن ازیدان ادناف و شرایده اجا پشتی اوهات یریدان هوا منافقه چوینه و و هر بجداری شریدا نکری و دست چوی چوینه و چه گوتی گوت یقولون لو كان من الامر شيء لو كان لنا من الامر شيء گوتی هک چته دست مده هبو یعنی ما پیغمبری صلی الله علیه و سلم چته بود دست مده او امر اخذ من دست مدا ما قتلنا ها هنا هم افرو لیره چه نتاتین نت شهید نت بوین و نتاتی نکشتن یعنی گلک البسرمان افرو نتات نکشتن چونکی وا رأیا منافق او بو که بسرمان چه که نشنه در شرع و حدوده اما المدینه بمینن جهه که بلا بین منیه بلا شرکل که روید ناف مدینه خدا بید برای پیغمبری صلی الله علیه و سلم و صحابت پیغمبری او بو که بشنش در و شر بیت کرد نه ناف مالا دا شر بیت کردن بر هند واد چو بودی بودی ما اولی چه خونه دامه یعنی رأی خود داد نال کیه چه در یا پیغمبری صلی الله علیه و سلم و صحابه چه در وقتی لو کان لنا من الامر شیون یعنی وقتی کاف شر دست مدا بو ما قتلنا ها هنه افرهن دم سرمانه نتاد نکشتن کنگی پشتی کنگی و بودی پشتی شر هاتیه کنن و پشتی چند بسرمان شهید بین و بریندار بین هنگی وا اف آخف نکر بودی لو هکا چتک دست هکه هکا چتک دست مدهبو گوتی نوکه هل نداتا یعنی رأی ما بودی بولیا که حاشا رأی ما چیتر بولیا پیغمبری صلی اللہ او ایک و یاد و نرازی بونی شلوه قدر اواکی دانای اما رب العالمین دانای نه العالمین و حس چونکی پشتی افشتهاتی ریدان پشتی هر شتکتی ریدان اوه هنگی مروف بسلمان چد کرد؟ مروف بسلمان ایمان تی دنیا که اوه همو چیه؟ همو قدر رب العالمین یا و برنا رب العالمین و مروف بسلمان ده پیرازی بید جواش و گوتی گوتی هکا چتک دست مده هبو گوتی افرو هنده بسلمانان نتار نکشتن کل آیت کادیش در رب العالمین هر بحثی واد کرد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هاو مروفت <clears throat> منافق قالوا لإخوانهم قلت كي قلت برويت قلت علم مفسر رحمة خود لبيت قلت يا بحسي قالوا لإخوانهم يعني قلت بالصرمانة قلت إيمان داره بس بو قلت إخوانا بو قلت بصرمان منافق برويت ايكن چونك سر و هر دوكشت بيجن سر و هو إسلام ومنافق كسنا الناس إلا كي نبيت إلا رب العالمين نبيت يون بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم دیار کردیان پیغمبری صلی الله علیه و کی بودی اما وقتی دی حقیقت دلا کس نزانید که ایمان کی دلی ده هیا و کی شیه، ایمان دنیا و نفاق ده الا رب العالمین نوید. به هند سر و همو چیت ایکین سر و هم همو بسرمان و نیا او کسی بسرمان بیتو اعلان اسلام اخو کر بیتو و شریعت بسرمان بکد او همو چیت منه همو برایت منه همو برایت منه جه که ایکی نفاقش دلی دوید ام نزانید بر هندش اود گوته برایت خویت ایماندار و قعدو هب خود چه کرد منافقا؟ نه چه قعدو خدا رنج منخواه لو اطاعونا گوته که گوچه خدا ما بسرمانا يعني یعنی هكا نچمونه شرع أحده نتشبنا درب مدينة والمالت خدا أوش وكي مرينج بنا خالد ما قتلو چه نتاتن نتات نكشتن ورب العالمين جابوا ودته بشتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بشتا كان كراس بجن چب كان بدو وقت مرم بونگو تيت وانا كان مرم بونگو بيت فدروا يعني فمنعوا عن أنفسكم الموت يعني أفا رب العالمين هكي ايكي نويسي دمريد دمريد جكا بولكير نويسي يعني ناف جهاري دا نويسي بيت ناف جهاري دا دمريد بنوين كال خدا بنوين كال خدا دمريد و اگر رب بود یکی نن ننویسی بید کمرم بو بید شب و روش بلا نو جای دا بید نامرید صحابه ها و رازو بینا خوده بید چه شر نما که بجداریت دا نکد همو طماعیات چه دا بو؟ همو طماعیات دا شهید ببید و اخیر شد چه هاد؟ اخیر نمی کرد خود مر اخیر نمی کرد خود مر بو چون رب العالمین بو ننویسی که اف مروفت چه دا بید؟ که شهید ببید نف شریده رب العالمین شهادت بو بوی ننویسی بو جهر هوی رب العالمین حتی بو هر کسی که کاکیر نویسی ده مرید حکا بو مروی نویسی بید خود تو نشی شریش تو مالا خداش بی و بن نوین که خدا بید ده ملک الموت هیت و رخاطه دی کشت داره و هکا رب العالمین بو مروی ننویسی بیدیش جاره خود تل پیش توپا و تیارا و سارو بید نامری چون گشت رب العالمین ننویسیه بوتا و اجلات نهاتیه و نیا و راحتا در ناف گیانه تلا جا رب العالمین بر هنده گوته منافقه گوته فدرا و ان انفسکم موت این کتم صادقین کم کراس بیجن و نیا بوده و نکن وقتی مالک الموتیت و نکن بلانگونه مرینی اما رب العالمین هنده که جارب یه بونویسی که هوا چند کسانه و شرع حده که چلی بین که شهید ببن و نیا و یدیش رب العالمین یه بونویسی که جارب نمرن أفا همو لك فكرنا رب العالمين يا وهمو أو ريفا برنا ورب العالمين يا بر فجاء رجدا نوفيا تجدا قلت لو أطاعونا ما قتلوا هي قلت هكا قلت يا خدا قوما قمان لنا هذا بهن رب العالمين إرا آه، في آية تجدا بحسي منافقة شد كد خرابيت كد و ايكل آخفنت و ايكل شولت و خرابا هم إيمان دار نابتو بجينه بشتي تشتك هات ريدان هند خلاص دین چی بجین بجین و قدر رب العالمین و امید برازین و چه شیات دهی بومه خیر و باشیات دهی خیر و باشی و حکمت یاد دهی چونکی لالی که هاتی لالی رب العالمین و رب برنا رب العالمین وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك وما هاتي حديثة بخو مسلمي ده صحيح كأبي هريرة رضي الله عنه دل ما بيجت بيان بس الله سام بجيت احرص على ما ينفعك احرص يعني یعنی الرشبة وخمان ديبك خمان ديبك بويتش تيوشت فايدة تدهبيت فايدة و تدهبيت وبدنيا تدهبيت هر شتك فایده دین تت دهبید آخرت تت دهبید دنیا تت هر رب عالم پیامبر بس الله سام بيجت ما تشرب احرص یعنی یعنی حريص به هماندی بو عبادتی بو کرنا شوید خیره بو دز و مال دنیای حلال احرص على ما ينفعوك یکو رجب سروی چتی او چتی فایده بو تتی ده هبید بو دین تا و بو دنیایتا. تا شریعت تو امر مد کد تیه مهر خو با چو شولا نکه چو کسابتا نکه نه یکو تیه ما عبادتی بکه دنیای دا بخو خو پیش بخه هر شتکی بس شرطکی على ما ينفعك كتشه تتدهبید فایده تتدهبید نه ضرر بو تتدهبید عرق و خارن ضرر بو مرویات دهید به هند شریعتی و نیا حرام كلي قمار كران ضرر بو مرویات دهید به هند شریعتی حرام سر سرمه نظر كران ضرر بو مرویات دهی به هند شریعتی حرام کردی سرما شریعتی نگوتی اما ما و سرواش دانه یوتی اما حریص على ما که رشد با خماندی که بوی بوید تی اوشت فایده داده دادید فایده دینه تده دادید آخرتا داده بید، دنیا تده دابید افاج دانه یکوتی خماندی که سبب کار بینم بس واستعین باللهی یکوتی تو بتنش نشه چجا را چوب کی نه عبادتی خودتو بشه بکی و نشه دنیایش خوبیش بخی ایلا چه نبید؟ ایلا بخاروکاریا رب العالمین نبید به هندش وقت ملا گاز کرد حی علی الصلاة یعنی یعنی رب الورد منو مروف چه جبايده تبع لا حول ولا قوة إلا بالله يبجي یعنی من پیچه نابید از مصيبت و نخوشی و خرابی و گناح و خودیر کم و من قوتش نیه که از چه بکم از عبادت رب العالمين بكم از بشما مزقفتي از نويج بكم إلا بالله إلا كخده هالكاريا ممكن كخده هالكاريا ممكن از الشام الشام باشي بكم وجناحه وخرابيش خلي دير كم اگر خود رو کاری نوید نه از شم باشی بکم و نه از شم خرابیش خوری دید کم بر هندش مروف و بسرمان سبب و دکار اینید بشتی اینگه چی کت وستعین باللهی ده وی شورت خو ده رو کاری رب العالمین کت ایاک نعبدو و ایاک نستعین هم عبادتی بس بوتت کن یا ربی و هم ده خازه کاری تت کن که تو هاروکاری مش بکم چه تد هم عبادتك فاعبده وتوكل عليه انت آياتك ايضا عبارين بجتمع عبادت خود بتنب که و بشتا خوب بيگرم که چون هكا توكل وتسر رب العالمين تو تنشي عبادت خده بكن هكا خده هولو كويت نبي بو تو تنشي عبادتي بكن و ايرج دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي واستعن بالله یعنی یعنی بشتي تو خو مانديت كي بو عبادتي بسبب عبادتي بسبب دنياي بسبب حلال و درست گریه بر توی چه ایدیش بکه بشتینگی دا خازه ها روکانیش همو گفه رب العالمی بکه چو جارا توی حساب نکه تو قوت خود شی شتکی دست خوبه بینی چو جارا توی حساب نکه علم خو شی بشتکی دست خوبه اینی تا خود دست خوبش اینه هر رب العالمی ده ها روکانیه تکد و ده بودکت عذابش ده پیه عذاب دان وقتی قارونی گوتي انما أوتيته على علم عندي وتعرف ما لا وف دس حالاته و نکه دست من دگوتی همون چه خو اینای همون علم خو زانین خو شارزا خو مادی بین خو دست خو اینای هو مغرور بود این رب چه کرد فخسفنا به و بداره الاغبا او خانی و زیرت و زیوه و مال و دست حالاته همون چه کرد همون عادی بره خانه چی که مغرور بود؟ کامرو ویونیا ولله من اوا قوت خوب دست خوب اینای شیانت خوب افشته من دست خوب اینای علم خو من دست خوب اینای همو گاوه اوت بیت عذاب و چو جرا مروف ونیا اول مروفی وهنده دست خوب نه اینای نه مروف بس سبب که اما اوا دا مروفی کیه رب العالمینه برهندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتی احرس علی ما ينفعك واستعن بالله که تو سبب حلال و درزگری و دخواز کاری رب العالمینی کرد ولا تعجیز پیامبر صلی الله علیه و سلم دست بشتم اشیار به نبی چی بکن نبی خبر دانه عجز خبر دانه تو نرا بی سبب کار نه اینی تو نرا بی حرکه نکه و تپیچ بید حرکت بکی پیامبر صلی الله علیه و سلم اشیار به بهنده نکن الله خبر دو بجن ولی ما که خود بومنی ویسی که هات بومن وقت روانی کرا قسمت دهید و هر کنه که بیده قسمتش نهایی و سبباش کار نهینی پیغمبر بس الله علیه بیشت قط ناوین مروفه هو بید اوه ریکا مروفه بسرمانیه و ایماندار نیه ولا تعجیز ناوی چره بکنی؟ ناوی خبر دوه عجز یعنی تنبلیه عجز یعنی خبر دانوه او چطه مروفی پیچه بید مروف تیویاب کد پیغمبری صلی الله علیه وسلم صحابت پیغمبری رازبین خود لبید همه چت کرد همه خماندید کرد سبب شرعی کارتینان کسی لوا نرینشتی اخاره که دست بر خبر بن هر ایکی لوا اوه پیچه بیه چی کری؟ اوه پیچه بیه یه کری وقتی چوی مدینه صحابه ها و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کبراتی ما بین مهاجر و انصار یا چه کرد هفو مروف انصاری گوته مهاجره گوته ولد مال خود گل تلیل بکم من چند پاره هیا من چند زیر هیا من چند زیف هیا من چند خارن هیا من چند همه دیگر تلیق بکن مهاجری قبیل و دی بس با واجر نشان ده دست بخود چم شود کن یا پیغمبری صلی الله علیه وسلم هو نشان صحابه دابو و صحابه پیغمبری کس توکل کس ناگه تفیا صحابه پیغمبری سر هنده را و سبب کارتینا نریشتی نخاره خطایی تنبل نبینه او چه بیه کری و پشتینگی او سببت کار اینان پشتینگی دا, دا خازه هارو کاری رب العالمینی کری به هند رب العالمینش چی جرات بردانه هیلاینه و همو گاوه هارو هارو کاری وابی درک دنیای و و دینی و عبادتی و اخرت همو بوفکر بونه و و همو برکت اخذ بویه جا پیغمبری صلی الله علیه وسلم یعنی شما بشت ولا تعجیز شاب نابچ خوش رید که خبر ده اوه خبر ده اوه هم بو دین خو خبر ده اوه خو فیر نکی هذا عجز هذا كسلانية وطنبلية رب العالمين نشاتنا داد تبتو بچی سبب کار بینی تبتو بچی خماندی بکی هنگی و دخواز هارو کاری رب العالمين بکی هنگی رب العالمين تدركت درکت علمی و شارزه ده شارزه بیدنا و دین خدا و دزانی حلال چیه و دزانی حرام چیه و دزانی سنت چیه و بدعا بدعه چیه حقیقتا خماندی اما مروف خبال دتوا و خو تنبل و نخنيتو تو خو فیر و چه خونه دته مروف چه جرا چه مروف جرا فرنا ولا تعجیز پیانبر صلی اللہ ودی به هنده نکن ودی سهر بود دنیایش نی ایک بیت خبر دته و نچید دیرا نچید و خماندی نکد و سبب دنیا نگرید اوید بنا سبب رب العالمین گوتی امونیا که رزق مروفی بو مروی بیتو و رزق مروفی بید زیده بید ایک خوطن برکتو بردته و اما پیامبر صلی الله علیه و سلم و به هنده نکن اما تپیچید بید دیویا کی و این اصابک اون، اجا پشتی وهنده تا سبب خوکار اینان تا داخاز هاروکاری رب العالمینی که اجا هکا پشتی اینگی تو شتا کفتت ما بیناتا و ویچتی اوه تو بچی، چه علم شرعی بید چه دنیا دنیا شته که دنیاوی بید و ریکت که حلال دنیا, دنیا بید و مال دنیا بید پشتی اینگه مصیبتک بوده هات نخوشیک بوده هات شتک بو مانع تو هدف خو اوتا به خدا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا نبجا والله كمن من هكر بوا هكا تشوما فلان جي ونيانو كأيش دا هندا علمي دا خوفا هندا آه، دا معالم فلاني ونوكا كدا هندا طلبة من هابنو دا هندا شريطة من هابنو دا هندا محاضرة من هابن مادام تتخصيرينا كريا وتسبب كار إنوينا بشتك اشتاك بو مانع وما نكرتو جا وي هدف أو تبخو داناي نه في آخفني نبجه نبجه هكا من هكر بوا ده المنهيته لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا هكا من هكر بوا نكده المنهيته باچه بيجين ولكن قل قدر الله وما شاء فعل چه بيجه بيجه هذا قدر الله قدر الله يعني هذا قدر الله يعني أبا قدر خديه خديه أبا بمنا إناي وأزي برازينش وخير باشي بمنيت بهنده دهي چونك من تقصيري نكريه من سبب کار اینوین من پشتا من آب خدا گرم بیا و توکل من سر رب العالمین و داخل کاری من رب العالمین کری بس پشتی به هندی همه و من شتکات ترک دا و اکات ترک دا و نکر تبقى او أو تو دي شي قد بخو علم شرعي داخلي ونكا تبقى وي هدف او تو دي شي ونيكا هندك تبا خلاص كي تو نقاشتي هر سببك هبي اشتك بور ريق الريكو تدا هنجي چی بيجا نبیشه والا ما هک هست ما فلان جینو که از میش بگش بوم ببیره هک هست ما فلان جینو که من از بوم ما فلان عالم من هنده کتابه برکرونه من هنده علم شرعی خاند و مادم تدخصیری نکریه چی بیجا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هنگی بیجا و قدر خدایه وازه ما مادم خدای بومن هو حس کریه هفه بومن چی آتی ده هی؟ هفه بومن خیلی آتی ده هکه هو گوته هم ده توحید اخو کامل کیو درازی بیلوا کارت رب العالمین چونکی قدر و برنا رب العالمین کارت رب العالمین تی بیامد بین رازی بین هم ده ایمان خو کامل که و درست که و هم ده دلی خوش چلی که دلی خوش تجی مرتاحی خوشی که اما هکم مروفی یه نرازی بول بهنده چی گوانیا طلبه ده چی خینید ده خماندی کرد او سبب خاندن همه ده گرتا ده گریتو ده چو تقصیری نکریه ما پشتینگی تا و ونیا وقت درجه امتحان ها و نیا که درجه که هنده زور نه اینا هفته اینا شهست اینا اما وی به خدا نبو کرن و بینید پشتینگی درگهت افنده سری هات چو تحصیلیش نکریه هنده خلاص نه بیت همه گاه بیت خما والله ما هكا من کر كرب که داخل هل من ايتا مناف امتحان چو كهرب گرم بوینا سرمن بوينا سلام اینا ازا وزاتش هات ولیکن قل قدر الله ما شاء فعل اوه قدر رب العالمین بیا خوده بوده یا لگتی اوه بوده باشیات دهی تیوه توی پیرازی بی هکا توی پیرازی بی رب العالمین هزار که دیت باشیه وید معرفت وید پیشکفنا دنیای ده بوده بکتوه اما هکا مروه نرازی بید چو درک بمروی وناب نبه ده هر ناو و خما و عاجزی ده کلید ناف دلته ده و همو گوه ده نرازی بی صبح ده چی ده چی کلیه کشتو هر لینه ده خريجيش بیده ده تعينيش بي تو هل لنا راضي هم قوي سر فكران دبي والله صافا شاشون منها تاكل من ناد بما نكاس إيرا وما نكاتي في أسفلان جيبو ما نكاتي في أسفل فلان من نوکه تیوی از سر فلان کرسی هر دي سر ناف دل امرو بیده كلم و چو جارا ناهي نداره و همو گفه سحکه هم ایمان امرو ما و یا ناقص هكا نجتا هنده که ایمان هلالي مرو بي نميني و هم بيدا سبب هندشونيا قدل امرو شی نرحته ويا عاجز و تجیخ همه حتی کنگی حتی یان مروف توبیت کد یانش مروف مرید ده هر سروا خمانه مرید سروا لو لو لو بر هندش پیامبری صلی الله علیه و چی گوته گوته فإن لو تفتح و عمل الشیطانی گوته بده چی وقته و شولا شیطانی و لو شولا شیطانی بده درکات وقته و هف درکش چی جراده یخصنوا و نیا إلا توبه راز بکی هلا ایمان که درست یا کامل بینی هنگی اف در کد سطح هنه دا وطبعا و طبعا هم بینین اونو که ونیا نافگلک دا هی که همو گاوه سر به هنده والله هکا من هنه کر بوا دا هوله تا هکا اسنا چوما فلان جینو که هوله هاد بوا هکا من فلان خاند بوا من هنده خاند بوا نو که من هنده اف درجه اینا بوا هکا ما تگل فلان کسی دانو که حالا من گل خوشتر بوا هفه همو پیانبری سعاسه میگوتی وانا بجم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا قدر خدي خدي بتهويا ليجرتي والوي ليجرتنا خدي بوتا ليجرتي برازي به او هما باشتره رب العالمين دايكا مروفي بمروفي رحمتره باب مروفي بمروفي رحمتره الهم مخلوقا شارزاتره و رب العالمين زانيت که چه مصلحت و باشی بمروفیاتی دا ویده تمروفی چو جارا نبیجه ونی اواتر خود دانای او چه تره یا خودت بتا دانای قد چو جارا مروی بسرمان به هنده بجید همو گاوی او خوده بو لید گرید و خوده تین طریقا او هما باشتر بو مروی یه رازی با بوی او خوده بو تدانا یه رازی با بوی او خوده بو تریفت بد رب العالمین السر عثمان و سر عرش خوده ترازی بید و دلته تجی برفرهی کرد اما مروف هکی اللي نرازی بو مروف همو قال گوتی والله هكا من هکر بو ده هل من و وهكا من هنا کر بو هل من اداتا افا بيعمل بس الله عليه وسلم بجید فإن لو تفتح عمل الشيطان هفه همو وسوسه شیطانیه و درکه چیه؟ درکه شیطانیه بمروی تینه بکرن نمروی بسلمان همو گوه ده لویش دی رازی بیت او خوده بمروی لیگرتی و او باشی و خیر بمروی یا تویره ده های و اونگی مروی ده تام و شرینیا و خوشیه دی بینید هکه مروی رازی بود الوی قدره اوه رب العالمین بمروی داتند اجه هر شتاکی هبید هر شتاکی هبید مروف هنگی ده و طامه و شیرینی بینید چی گوه مروف ایماندار هر شتک بوها چی گوتی؟ گوتی قدر الله و ما شاء فعل گوتی اوه قدر رب العالمین ایش راضی ما مادم خوده بو من اوه لیگرتیه و خوده بو من اینه و خوده حس کریه ایش الوند ایش حس بهندید کم و ایش وی راضی رب العالمین شونیه دوی مروفی من راضیه فله رضا ده لی رازی بید هم خواز رب العالمین که رب العالمین و ما همه بید و ما الواقع سب کرد هر قدر که بیتید هر نخوشی که بیت ام بیت برازی بین و کساب کد ام چجارا نبینه سبب کو نبینه ایک الوا کساب که همو ببرخ نر قدر رب العالمین بگیرین یان لو کار بین هکا هو کربوا و هکا من هو رب العالمین ملوی شر و ویدت شیطانی دیر کرد وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين